D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. An eiser heiteger Emissioun fannt Dir eng Rei vu schéinen Zitater aus de Bahá'í Schrëften zu verschidden Themen, déi Iech hoffentlech ureegen an Iech e bëssen Inspiratioun ginn fir dëse schéine Summer. soen d'Bahá'í Schrëften, De Mënsch ass a Wierklechkeet e geeschtegt Wiesen, an nëmme wann hien am Geescht lieft, ass e wierklech glécklech. D'Welt ass nëmmen eng Show, si ass näischt an eidel, si gläicht der Realitéit. Klammert iech net fest un si. Deen, dee sech selwer opgëtt, huet wierklech Freed. Stitt op a mat der Kraaft vun der Muecht vu Gott gitt iech drun, iwwert iech selwer ze gewannen. Een deen anere gär hunn ass en anert Thema an de Bahá'í Schrëften. Si soen, Déi beschte Manéier, dem Herrgott Merci ze soen, ass een deen anere gären ze hunn. Wann e Mënsch säi Gesiicht Gott zoudréint, fënnt hien d'Sonn iwwerall. All Mënschen si seng Bridder. Gitt all Mënsch, deem Dir begéint, eng Léift ouni Grenzen. Beméit Iech, jidderengem, deem Dir begéint, eppes Guddes ze maachen. a sidd him vun Notzen. Iwwert d'Thema positiv sinn am Liewen soen d'Bahá'í Schrëften, Pass op, dass du kengem seng Gefiller verletz oder dass du engem wéi dees oder dass du bei engem iergend engem Feeler fënns. Sief ongerecht mat kengem. Lued kenger Séil eng Laascht op, déi s du dir selwer net oplueds, a wënsch kengem eppes, wat s du dir net selwer wënschs. Pass op, dass du kee vun deene bass, déi anere gudde Rot ginn, awer selwer vergëss dëse Rot ze beuechten. Iwwer d'Eenheet an Harmonie. Verkéier mat all Mënsch an engem Geescht vu Frëndlechkeet a Frëndschaft. D'Verschiddenheet an der mënschlecher Famill soll d'Ursaach si vu Léift an Harmonie, sou wéi et an der Musek ass. wou vill verschidden Noute sech zesummendinn an engem perfekten Akkord. Iwwer d'gutt Doten soen d'Bahá'í Schrëften, Mir sollten alleguer déi Krank besichen, wa si am Trauer sinn a leiden, ass eng richteg Hëllef an nëtzlech, wann e Frënd op Besuch kënnt. Et soll ee säi Glawen am Alldag weisen, sou dass d'Welt gesäit, wéi e Liicht an de Gesiichter straalt. En hellt a glécklecht Gesiicht erfreet d'Leit iwwerall. Gitt iech Méi, dass är Doten Dag fir Dag wonnerschéi Gebieder ginn. Der ganzer Welt en Déngscht erweisen, doriwwer soen d'Bahá'í Schrëften, Deen ass wierklech e Mënsch haut, dee sech dem Déngscht vun der ganzer Mënschheet hiergëtt. Beschäftegt iech net mat ären eegenen Affären. Fixéiert är Gedanken op dat, wat zum Wuel vun der ganzer Mënschheet féiert. An ofschléissend dës kleng orientalesch Wäisheet, Fir d'éischt d'Zil, dann de Wee. Ween d'Zil kennt, kann entscheeden. Wien entscheet, fënnt Rou. Wien Rou fënnt, ass sécher Wie sécher ass, kann iwwerleeën, a wien iwwerleet, ka verbesseren. An deem Sënn, Iech Radio Ara-Nolauschterer, e wonnerschéine Weekend, Ärer Jean-Marie.